قلبي ينادي يا رب يا رب ينادي يا رب ربي ربي ربي يا ربي قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون Reci, Allahu put je jedini pravi put i nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakupani. ففي القيامة أطر Aktivna islamska omladina Linz. الله أعلى وأكبر الله أكبر الله أقوى وأقدر الله أكبر الله أعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Aktivna islamska omladina Linz pripremila je za vas novo audio izdanje pod nazivom منهج أهل السنة والجماعة أكبر وبات بالله يكفر الله أكبر وراح بالكفر يجهر مستخدما كل منكر وحاشدا كل عسكر مستخدما كل منكر وحاشدا كل عسكر الله أكبر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم Reci, ako Allaha volite, mene slijedite. I vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti. Allah prašta i samilosan. naše glase što potaču žaro sve mira srce nek se žarom puni zar je isti onaj čije srce Allah učinio sklono islamu pa on slijedi svjetlo gospodara svoga teško onima čija su srca neosjetljiva kad se spomene Allah oni su u pravoj zabludi الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Jučer smo započeli u našem govoru o menheđu ahli sunnata wal džemata u razilaženju i došli smo do vrsta razilaženja i spomenuli smo da postoje četiri vrste razilaženja zadnja vrsta to je i rekli smo da ćemo govoriti o nešto više o toj zadnjoj vrsti i nekim pravilima koja su vezana za nju, a to je da se desi razilaženje u stvarima ili propisima koji nisu jasno došli u nekim, u, u nekim tekstovima Kur'ana i Sunneta. I može se dogoditi da učenjaci razumiju na, na različite načine. Znači nema jasan tekst u Kur'anu i Sunnetu i desi se da jedan te isti dokaz ili jedan te isti hadis učenjaci različito shvate. I da jedna grupa učenjaka kaže ovaj hadis je slab, ili ovaj hadis se može shvatiti ovako, ili da kod sebe, jučer smo spomnjali znači u povode zbog čega dolazi do razilaženja učenjacima. I rekli smo da ova četvrta vrsta razilaženja, u njoj postoji tolerancija među muslimanima. Prva vrsta to je odstupanje od stvari u, u akidi koje su nužno poznate svakom muslimanu. Još jednom da ponovimo. Znači, nužno su poznat kao što je postojanje Allah Želešanu, kao što je vjerovanje u njegove meleke, kao što je vjerovanje u, u sudnji dan, u proživljenje i tako dalje. U ovim stvarima nema, nema prostora za razilaženje. Onaj ko bi u, u jednoj od ovih stvari rekao da ima svoj stav i da se razilazi od, od, od prvih generacija, izašao bi iz vjere. To je prva vrsta razilaženja. I ovdje postoje jasni dokazi iz Kur'ana i Sunneta koji nisu dvosmisleni. لا أدري معنى لحياتي قل لي أبتي ماذا تعني ماذا ماذا تعني لا أدري معنى لحياتي قل لي أبتي ماذا تعني عن طفل أبدا لا يغني ماذا يغني المال فتاة عن طفل أبدا لا يغني خذ يا أبتي كل I oko njih postoji slaganje među, među islamskom ulemom. Rekli smo druga vrsta, to su neka pitanja akaidska oko kojih su se ipak dogodila razilaženja, jer dokazi nisu bili toliko jasni kao što je u prvoj vrsti. Pa smo rekli oko Allahu Allahovog Đelešanu, navoli smo primjer oko Allahu Allahovog Đelešanu viđenja na sudnjem danu. Ima oni, ima sekti koji smatraju da, da mu'mini neće vidjeti Allaha na sudnjem danu. Mada Allah Đelešanu u Kur'anu kaže neka lica toga dana će biti radosno, svoga gospodara će gledati. Jasno. Međutim, ono što je kod njih stvorilo sumnju, su riječi Allaha Đelešanu kada, ga je, kada je Musa od njega tražio da ga vidi, pa je rekao Allah Đelešanu nećeš me vidjeti. I oni su to uopštili i rekli su da se to odnosi i na ovaj i na onaj svijet. Tako zbog ove sumnje, zbog ove sumnje ne, iako postoji jasan, jasan tekst, oni se ne proglašavaju nevjernicima. Tako da ovim pitanjima, ona jesu bitna, ona su akajitska i u, u, po pitanju njih dolazi do odstupanja i, i odstupanja od Kur'ana i sunneta i do stvaranja frakcija. Znači u, u i sličnim stvarima su nastale frakcije i sekte u pitanjima akide. Treća vrsta razilaženja je razilaženje oko propisa koji su nužno poznati u ovoj vjeri svakom muslimanu su poznati, kao što je obaveza namaza, kao što je obaveza posta, obaveza hađa. I tu smo spomenuli da isto tako nije dozvoljeno razilaženje. Onaj ko bi se razišao rekao, ne, moj je stav da namaz nije obavezan, isto tako bi izašao iz vjere. Jer su to nužno poznate stvari u ovoj vjeri. I treba ga ukoristiti treba ga kazniti. I četvrta vrsta razilaženja, to je razilaženje u propisima koji su došli putem uh, Kur'ana i Sunneta, ali mogu se dvosmisleno shvatiti. Malo prije smo spomnjali. A takvih je pitanja dosta, dosta pitanja znači, u koji se različi islamski učinjaci. Pitanja dizanja ruku, spuštanja ruku, e, gdje se vežu ruke, e, pitanja pokrivanja žene, da li je obavez ovo, da li je obavez ovo. Ne ulazim u to sad šta je ovdje ispravno. Samo kažem, to su pitanja, pitanja u kojima se moglo dogoditi razilaženje zbog ili ovaj različiti tekstova koji su prenešeni od poslanika sa oselem ili zbog različitog razumijevanja. I ovdje mora biti šta? Mora biti tolerancija među muslimanima. Jučer smo spomnjali primjer kada se započinje post. Svi su složeni oko toga da je post kada se vidi kada se vidi mlađak. Međutim, različno se jedni kažu kada ga, kada ga vidi na jednom dijelu svijeta, obavezno su svi ostali muslimani da postije, drugi kažu kada ga vidi stranici jednog mjesta, na njih se odnosi propis, a drugima ne važi propis dok ga ne vidi, ne vidi kod sebe i tako da postoji neka razlika u, u vremenu. Jedni kažu da postije onda kada posti vladar i tako dalje. Mislim, vladar koji se drži Allahu Đelešanu vjere. vjeri. Ali sve su to stvari koje, da li se daje zekat na nakit ili ne daje, da li se daje zekat na med ili ne daje, da li se daje zekat na, na, na konja ili ne daje. Tako to su sve mesele ili pitanja, u osnovi se učenjaci slažu. Oko nekih stvari su se složi kada je u pitanju zekat. Ali neke stvari zbog raštih dokaza razišli su se i onda tu treba da bude tolerancija među muslimanima. Zato ćemo sada govoriti o nekim pravilima vezanim za ovu vrstu razilaženja. Ne za one tri vrste, nego za ovu zadnju. To jest kada dođe kuranski i hadijski tekst i može se dvosmisleno shvatiti. I može se, može da kod jednog učenjaka ne bude jak, ne bude, do, ne bude uh, vjerodostojan, a kod drugog učenjaka bude vjerodostojan i onda se desi razilaženje. Mi smo oko toga jučer govorili, ne bi sada se ponovo vraćamo na uzroke razilaženja među učenjacima, tako da, da čovjek jasno sada može sebi staviti sliku zbog čega je došlo do razilaženja, zbog čega je određeni mezem ima ovaj stav, a drugi mezem ima taj stav i tako dalje. Oni uzroci, ja mislim da do juče su bili ovaj e, jasni i da se putem njih moglo, moglo shvatiti. E, prvo pravilo kada je u pitanju kada je u pitanju ova vrsta razilaženja jeste da među muslimanima ostaje ljubav i pored toga što se raziđu među ehli sunne vol džema od menheđa ehli sunne vol džemata prema ovoj vrsti razilaženja jeste da među njima ostaje ljubav i pored toga što se razišli u nekom od ovih pitanja. Prenosi jedan od tabi, tabi tabina, Junus Sadefi, kaže, raspravljao sam se sa imamom Šafijom jednog dana. I kaže, razišli smo se. Onda je on otišao svojim putem, ja, ja sam se otišao svojim putem. Sreli smo se nakon nekoliko dana i on me je uzeo za ruku i rekao, o Ebu Musa, zar nije moguće da i pored toga ostanemo braća da se volimo i da, da ostanemo braća kaže nisam vidio pametnijeg čovjeka od imama Šafije ovaj, rekao je ovaj učenjak znači među muslimanima i pored toga ostaje ljubav iako su se, iako su se razišli u nekim pitanjima drugo pravilo jeste da se osoba sa kojom smo se razišli ne optužuje ne optužuje se za nijet E, on je tijelo to, on je uzeo to mišljenje zbog toga, zato što on voli slijediti strast, zato, to često možemo čuti kod braća i kod sestara. Kaže, ma nije on uzeo to mišljenje osim zato što, što voli olakšice. Mi nećemo ulaziti u to. On se neće spasti, onaj koji bude tražio olakšice i bude tražio ono što je lakše, pa makar bilo suprotno Kur'anu i sunnetu, on će to na sudnjem danu odgovarati pred Allahom Želešanom, ali nije na nama da ga mi ocjenjujemo. Na nama je da vjerujemo da je brat, ako on kaže ja sam tu uzeo zbog toga što je zato postoji dokaz, na da mu, da mu vjerujemo, da uzmemo ono što on rekao. A Allahu se ne može skriti ništa. I njega fetva učenjaka ne može spasti. Jer kada bi se dozvolilo ljudima da oni procjenjuju svaki, svaki slučaj, zamislite onda kojem bi to fesadu i nered odvelo. Ti ćeš danas njega optužiti, onda će sutra on tebe. Kao što ti njega optužuješ i kažeš mu, ti stvarno hoćeš uvijek najlakše mišljenje, on te možda kaže, ti hoćeš uvijek najteže. A ova vjera je lahka. Znači nije mjerilo lahkoća i težina u, u, u, u, u pitanju. nekad lakše mišljenje može biti ispravnije, a nekada teže mišljenje može biti ispravnije. I ne smije nikako se to uzeti kao, kao mjerilo. Kaže ovo je mišljenje lakše i ono je odgovara pravilu olakšavajte, ne otežavajte. Ne mora značiti. Ako bismo išli tom logikom da smo dozvolili muziku, dozvolili bismo kamatu, dozvolili bismo miješanje muškaraca i žena, sve idući tom logikom ova je vjera lahka. U ovom slučaju ova vjera je postavila tu pravila i nema, nema razilaženja od onoga što je došlo jasno u vjeri. Ali kaže mi, pored toga, ako se dogodi da čovjek slijedi učenjaka i kaže ja sam tu uzeo zbog toga što, što su ti dokazi jake, mada mal broj braće i zna šta su dokazi, ali eto, muslimanu je, na muslimanu je da, da mu vjeruje i da uzima ono što je on rekao svojim, svojim ovaj jezikom. A šta je dokaz za ovo? Šta je osnova ovome, ovome pravilu? Osnova ovome pravilu je hadis Usami ibn Zejda radijallahu anhu koji bilježi Buharije muslim Kaže u tome hadisu Ba'ta an-nabiyyu sallallahu alaihi sallam ila al-Huraqati l-hurakati al l fa fahezimnahum Kaže poslao nas poslanik sallallahu alaihi sallam U huraku to jedno mjesto Kaže Borili smo se protiv jednog naroda I porazili smo ih Falakitu ana wa rajulun min al-ansari rajulan minhum Kaže ja jedan od, od ansarija smo Naišli na jednog, na jednog od njihovih boraca Fakale la ilaha illallah Pa je rekao svjedočim da nema Boga sem Allaha. Fakefe al-ensariju anhu. Kaže, ostavio ga ensarija. kad je rekao la ilaha, ovaj ga je ostavio. وَتَعَنْتُهُ بِرُمْهِ حَتَّى قَتَلْتُهُ A ja sam ga probadao da ga nisam ubio. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك došao sam kod poslanika صلى الله عليه وسلم i to sam uspomenuo فقال النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم أقتلت رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله kaže, zar si ubio čovjeka nakon što je rekao la ilaha illallah? Pa kultu ja Rasulullah kane mu ta'uvidan. Rekao sam Allahu poslaniće, on je se tio samo sakriti za la ilaha illallah. Kaže, fema zale ju kerriruha, hatta temennejtu anni lem akun aslamtu kable zalike ljom. Kaže, poslanik sa oselem je to neprestano ponavljao. Kako si ubio čovjeka nakon što je rekao la ilaha illallah? Kaže, tako da sam poželio da do, do toga dana nisam primio islam. Ovo je, ovaj hadis je osnova da nakon što čovjek kaže određene riječi, posvjedoči da nema Boga sam Allaha, uđe u islam na taj način i kaže ja sam ovim mislio to, Ako bi, znači, rekao, ne, rekao neke riječi koje čovjek može pogrešno shvatiti i on kaže, nisam mislio to što ti misliš, nego sam mislio ovo, ne, ne, ti si mislio ovo što ja mislim. Zabranjeno, zabranjeno mu je stavljati u usta ono što, pa makar on i mislio to što si mu ti rekao, ako on negira i kaže, ne, ja sam mislio ovo. Ili ja sam uzeo ovo mišljenje zbog toga što je zbog toga što ima učenjaka koji kažu zbog toga, ti kaže ne, ti si uzeo to zbog toga što voliš lahkoću, zato što voliš slijediti strast, zato što, što ne voliš slijediti ispravno mišljenje i tako dalje. Ove sve stvari su šejtanovo dešaptavanje i čovjek muslimani mora, mora odbacivati. Jer kako god ti njega optužiš, rekli smo, onda budi spreman da i on tebe optuži. Da i ti, i ti nećeš da slijediš istinu, a onda bi to odvelo velikom, velikom neredu. A drugi primjer je primjer koji isto se može uzeti kao dokaz u ovome pravilu, je ovaj primjer Halda ibn Velida kada je rekao za jednog Haridžiju Kale ja Rasulallah, kem min musallin jekulu, male, jekulu bilisani i malej se fije kalbi. Rekao je koliko klanjača ima, poslanik sam sam rekao ostavi ga klanja. Kaže Allah poslanče koliko klanjača ima koji kažu svojim jezicima ono što nije u njihovim srcima. Pa mu je rekao poslanik sa osallim, meni nije naređeno da kopam ljudska srca, da im param utrobe pa da vidim šta je, šta je u njihovim utrobama. To je pravilo koje uzimaju učenjaci ehli sunnata džemata da se čovjek uzima ono što kaže čovjeku muslimanu. Normalno, ako se radi u ljudskom haku, onda idemo kod kadije. Možete jedno tvrditi, ali onda ima, ima znači suženje. Ali u osnovi musliman uzima muslimanu ono što je, što je rekao i vjerujemo vidimo koliko to pravilo pomaže u svakodnevnom životu, a ako se desi suprotno, onda to vodi sumnji, onda to vodi neredu među muslimanima, vodi ogovaranju i tako dalje. Zato sva ta vrata se zatvaraju ovim, ovim pravilom. Treće pravilo vezano za razilaženje jeste da osoba koja se raziđe sa tobom i uzme mišljenje drugih učenjaka, gledaš ga prema njegovom mišljenju, ne prema tvojom mišljenju. Šta to znači? To znači da ako on smatra da nešto nije vađivo, a ti smatraš da je vađiv, ne smiješ ga smatrati griješnikom. Jer u ovom slučaju, znači on ostavlja vađiv. Ali ti smatraš vađivom i ti sebe smatraš griješnikom ako bi ti odstupio od toga na osnovu dokaza, na osnovu onoga što si naučio, ti smatraš da bi ti bio griješnik ako bi to ostavio. Ali osobu koja smatra da to nije vađiv u osnovi, ne smiješ smatrati griješnikom. Jer onda bi to odvelo optuživanju muslimana jedni drugi za grijehe. A zato imamo mnogo, mnogo primjera, ne trebamo navoditi. A dokaz za ovo pravilo je praksa učenjaka. Naime, desio se jedan slučaj u vrijeme Haruna Rašida, e, poznatog halife, da je upitao, nakon što je učinio hijđamu, znači hijđama je, vama je poznato, to je puštanje štetne krvi koja, koja se nakupi kod čovjeka. To je postupak ili praksa Allahog poslanika, sallallahu alihi wasallam. Nakon što je učinio hijđamu, otišao je kod imama Malika i pitao ga da li je izgubio, da li je izgubio abdest. Imam Malik mu je dao fetvu da ne gubi abdest. Zato što u mezebu imama Malika i imama Šafije se ne gubi abdest osim ako izađe nešto na dva, na dva otvora. Samo, samo u tom slučaju se gubi abdest. Što je ispravnije mišljenje, nije mjesto sada da to pojašnjavamo ovdje. Za njim je klanjao Ebu Jusuf, pošto on bio imam. Harun al rešid je bio imam. A Ebu Jusuf je učenik imama Ebu Hanife. A Ebu Hanifa ima imam Ahmed smatraju da da isticanje krvi, isticanje, znači sve, sve što izađe nečisto iz tijela, bez obzira izašlo na dva otvora ili odnekle i drugo, kvari abdest. Tako da u ovom slučaju Ebu Jusuf, po njegovom stavu, Harun al-Rashid nije imao abdest, jer nije uzeo abdest, a pustio je krv. Nakon toga, nakon što se završio namaz, došao mu jedan od, ljudi i pitao ga kako si klanio za njima, on nema po tebi abdest kaže ostavljanje namaza zbog ovakvih i sličnih stvari za imamima muslimana je kaže od mezheba ili pravca novotara kao što su Mu'tezile i, i, Rafidije Šije što znači da Ebu Jusuf je u ovom slučaju gledao Haruna Rešida ne prema svome mišljenju nego prema njegovom mišljenju ako ti smatraš da je kod tebe namaz ispravan i da ti imaš abdest i kod mene namaz ispravan drugi slučaj došli su kod imama Ahmeda kod imama Ahmeda su došli i pitali su ga da li isticanje krvi kvari abdest. Samo što postoji razlika između hanefijskog i hanbelijskog mezheba, u hanefijskom bilo koja količina krvi kvari abdest, dok u hanbelijskom velika količina kvari abdest. Ali jedni i drugi se slažu da isticanje krvi kvari abdest. Pitali su imama Ahmeda za isticanje krvi, on je rekao da, da kvari abdest. Pa ga je pitao, dobro, a šta ako klanjam za osobom koja, koja ne smatra, hoću li klanjati za njim? Pa mu je rekao imam Ahmed, rahimehullah, zar nećeš klanjati za imamima kao što su Sejid ibn al-Musejib, kao što je imam Mali, kao što imam Šafija? Zar nećeš klanjati za takvim ljudima? Oni niko od njih ne smatra da, da kvari abdest. Isto tako bio sam svjedok kada je upitan šejih Mohamed ibn Salih al-Usaymin za jedenje devinog mesa, da li kvari, da li kvari abdest. Normalno po, po stavu šeha Ibn Taymina jedenje devinog mesa i po ispravnije mišljenju kvari abdest. Ali kaže, ako bi klanjao za čovjekom što je stavi mama Ahmeda, a trojica i mama smatraju da ne kvari. Ako bi klanjao za čovjekom koji, ili imamom koji smatra da ne kvari, kaže ja bi klanjao za njim i smatrao bi svoj namaz ispravni. Šta zaključujemo iz govora ovih islamskih učenjaka? Zaključujemo da se osoba koja se sa nama razišla gleda prema njegovom stavu i prema njemu se odnosi prema njegovom stavu, a ne ako znamo osobu da je od muslimana koji se boje Allaha Želešanu koji voli Allaha i njegovog poslanika on kaže halali ovo mišljenje ja vidim da ovaj učenjak učeni od ovoga i da ja sam od njega uzeo. Tako da nema, nije dozvoljeno da se optužuje da kaže on je, niti da se optužuje, niti da mu se natura vlastiti stav. I četvrto, četvrto pravilo koje kojeg treba imati u vidu kada su u pitanju, kada je u pitanju ova vrsta razilaženja, a to je da nije dozvoljeno muslimanima ukoravati jedni druge, niti napadati jedni druge u, pitanjima u kojima se različi islamski učenjaci. A to isto Dokaz za ovo nalazimo u govoru islamskih učenjaka. Tako kaže jedan od islamskih učenjaka, Jahje ibn Sa'id al-Ansari, rahimahullah, Allah mu se smilo, učenjaci se neprestano razilaze. Pa jedan od njih ohalali, a drugi od njih smatra nešto haramom. Kaže, niti ovaj koji je ohalalio smatra ovoga koji je haramio da je propao, niti ovaj koji je haramio smatra ovoga koji je ohalalio da je, da je propao. Zatim se prenosi od Sufjana Eteurija, rahmetullahi alihi, da je rekao, kada musliman slijedi nešto što je predmet razilaženjem islamskom ulemom i uzme jedno od mišljenja, ja ga neću spričavati. Zatim se prenosi od imama Ahmeda, rahmetullahi alihi, da je rekao, u Horasan nije došao učenjak poput Ishaka ibn Rahaveha, učitelja imama Buhari i njegovog učitelja, Kaže, iako smo se sa njim razišli u mnogim pitanjima, pogledajte pravednost. Nije došao čovjek poput Ishaka ibn Rahaveha, ali to ne znači da se nismo razilazili. I s druge strane, razilazili smo se, ali opet ga smatram učenjakom i opet ga smatram pravednim i opet ga smatram da je naš brat i da, da, da mu ne osporavam što je uzeo određeno mišljenje. Zatim se prenosi isto tako od imama Ahmeda da je rekao ne priliči mufti onome koji drugima daje fetve da ljude tjera na njegovo mišljenje i da bude strog i žestok prema ljudima ti izneseš svoje mišljenje ona, normalno onaj koji ljudima ima pravo davati fetve iznese im svoje mišljenje ali ne smatra da je to sušta istina jer sušta istina je samo u Kur'anu i sunnetu ako imaš kur'anski ajet ili, ili hadis to je sušta istina kao što rekao ima Malik svi ljudi griješe osim vlasnika ovoga kabra pa je pokazao na kabra Allahu poslanika sa oselim. Tako da ni jedan učenja ne može uzeti svoje mišljenje kao kategorički dokaz protiv drugog mišljenja i tjerati ljude na svoje mišljenje i smatrati svako drugo mišljenje batilom, neistinom. To je zabranjeno u šerijetu. Zato što postoji mogućnost da njegovo mišljenje bude pogrešno. A isto tako postoji mogućnost da mišljenje koje on smatra da je pogrešno bude ispravno. I zbog toga su učenjaci po, i postavili ova pravila. Ničiji govor nije svet osim govor Allaha Đelešanu i njegovog poslanika sallallahu alaihi sallam. Šehul Islam ibn Tejime navodi u, u fetvama da su se ashabi radi Allahom razilazili i da su se i ashabi, i tabin i učenjaci poslije razilazili, da su se vraćali na Kur'an i sunnet. Vraćalo se na riječi Allaha Đelešanu fe in tanazatum fi še'in faruddu ila Allahi wal Rasul in kuntu minuna billahi wal jevmi l Kaže, ako se u nečemu raziđete, vratite se Allahom njegovom poslaniku, ako vjerujete Allah i onaj svijet. Radi su po tom ajetu. I kaže, to nije narušavalo, narušavalo bratstvo među njima i nije isprečavalo da štite čast jedni, jedni drugih. Kaže, međutim, ako se dogodi da se osoba raziđe sa jasnim kuranskim tekstom i jasnim hadisom ili konsenzusom islamskih učenjaka, onda takva osoba nema opravdanja i ubraja se u novotare. Kaže, ako bi se dogodilo da se dvojica muslimana, kada se god među njima, kada se god raziđu, odvoje jedan od drugog i udar jedan od drugog, onda među muslimanima uopšte ne bi bilo bratstva. Različno se u pitanju, jedan drugom okrenemo leđa. Kaže, onda nikad muslimani ne bi prijatelji, ali ne, ne bi bilo bratstva među njima. Ako bi se nakon svakog razilaženja jedan drugom krenuli, eh, ti slijediš strast, ti slijediš strast, ti... Pada bratstvo u vodu. Tako da vidimo, ovo su znači četiri, četiri jako bitna pravila koje, koji se treba pridržavati, mada ima tu još pravila, mi ćemo se ograničiti na ova četiri, kada je u pitanju razilaženje u ovoj četvrtoj vrsti, kada je pitanje, znači ova četvrta vrsta razilaženja. A to je, rekli smo da ostaje međusobno bratstvo, da se brat ne optužuje za nijet, zbog čega je uzeo određeni stav. Treće, da ne smijemo ukoravati jedni druge i ne smijemo kritikovati jedni druge i napadati jedni druge. I četvrto, da se prema tom bratu gleda na osnovu njegovog mišljenja, ne na osnovu tvojeg mišljenja. I onda se time rješavaju mnogi problemi. Jer ljudi padaju na domicu. Dobro, čeka, ja smatram da je, na primjer, nikav obaveza. Drugi brat ili druga sestra ne smatra. Čeka, kakav je sad moj odnos prema njemu? Po nekakvoj logici, džahilskoj, bez dokaza šerijetskog, bilo bi čeka, ona ne nozi, znači ona je grešnica. Ili druge, mnoge druge stvari. Gdje, gulema, znači, aut, gdje se autoritativna ulema razišla. Jedni smatraju ovako, jedni smatraju onako. Dio islamskih učenjaka smatra da žena u današnjim uslovima može da uđe u mješovitu školu, ali pod uslovima da bude jaka, da, bude, da to bude škola koja je potrebna sa strane žena, znači ne mogu muškarci, zatim da joj dozvoli njen staratelj i tako dalje. Drugi dio potpuno zabranjuje. Pa hoćemo sad reći kategorički usvrditi, e, eh, ova žena je se razišla sa ovim mišljenjem i ona je grešnica i treba se treba izbjegavati, treba je treba i tako dalje. Znači, ovi, ovim pravilima se rješavaju mnoge nedomice, rješavaju se mnogi problemi koji mogu da dođu do između muslimana. E, a razilaženje se neće riješiti do sudnjeg dana. Jer kad se nije moglo riješiti u vrijeme najboljih generacija, ne možemo reći da mi više volimo istinu noga sahabi. Pa i pored toga, znate koliko je bilo razilaženje među njima? Baš u ovim pitanjima. I na osnovu toga nije se ni čuditi da se dogodilo razilaženje poslije njih. Jer ima učenjaka koji su uzimali kao autoritet Abdullah ibn Mesuda. Kao što su kufljani. Učenjaci kufe. Bilo učenjaka koji su uzimali Abdullah ibn Omer, Azeid ibn Stabita, stanovnike Medine, kao što su Imam Malik, Imam Šafija, Imam Ahmed, tako dalje. I desilo se razilaženje, kao što su ashabi, pa kada je došao halifa Mehdi, kada je došao do, do imama Malika, i rekao mu, zašto ne bi mu otu, ili zašto ne bi svoj mezheb malikijski, zašto ga ne bi učinio zvaničnim u državi i naredio svima ljudima da ga se pridržavaju. Pa rekao, Allah se smilo, prije mene su bili učenjaci, ashabi su, ashabi su razišli po, po cijelom tom svijetu gdje su, gdje su živjeli muslimani. I oni su imali svoje stavove i ljudi su uzeli određene stavove. I kako sada da i natiraš na jedno mišljenje? Znači, to, je, to ukazuje na veličinu i vrijednost tih učenjaka. To, nije, to ih nije omalovažilo. To nije umanjilo njima vrijednost, vrijednost tih učenjaka. Ali mi moramo biti pametni. Ako kažemo da slijedimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jučer smo spomenuli primjer gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem dva oprečna mišljenja je tolerisao jedni klanjali, a jedni ostavili namaz, dok, im, dok mu nije prošlo vrijeme, jer se radi o namazu vađivu. Grupa sahaba klanjala na putu zato što su smatrali i tako je, i to je bilo ispravno. Zato što je osnova da se namaz klanja u njegovo vrijeme. A drugi su slušali strogo poslanika sa vselem i rekao nemojte klanjati dok ne dođete u Beniku reda. I pored toga se razišli, to su bile najbolje generacije, a i pored toga što, znači što se radi o vađibu, poslanik sa vselem je tolerisuo jedne druge i nije, i, nije ukorio. Što ne znači da poslanik sa selim jedno od dva mišljenja nije smatrao ispravnim. Zna se koji je ispravniji. Ali i pored toga je, ovo je za, za nas koji tvrdimo da se da slijedimo poslanika sa selim, da slijedimo ashabe radijallahu koji su se u mnogo pitanja razišli. Da li smo čuli da su ashabi jedni protiv drugih pričali? Znalo se dogoditi da ashab ukori ashaba, Ali uopšteno, kad gledamo, oni su tolerisali jedni druge i praštali su jedni drugima i smatrali su jedni druge velikanima. To je što se tiče pravila vezani za ovu vrstu razilaženja. I zadnja stvar kada je u pitanju razilaženje, jesu kategorije muslimana kada je u pitanju razilaženje. Šejh Muhammed ibn Salil Ustajmin je govorio o ovome pitanju, postavio jedno jako bitno pitanje prije nego što je počeo govoriti, postavio jedno pitanje koje se treba razmatrati, a to je da li se može dozvoliti svakome onome koji kaže da hoće slijediti dokaz i kaže ja slijedim dokaz, da li mu se može dozvoliti da on uzme kuranski ajet i hadis i kaže ovo je dokaz za ovo pitanje, ovo je dokaz za ovo pitanje i tako dalje. Iako ono što on tvrdi je lijepo, jer svaki musliman treba da mu bude cilj da slijedi Kur'an i sunnet. Ali da li je dozvoljeno svakom musliman da uzme on kuranski ajet i hadis i kaže, eh, ovaj kuranski ajet se odnosi na to, ovaj hadis se odnosi na to i tako dalje. Mada kuranski ajet se možda uopšte ne odnosi na to, Možda je kuranski ajet opšte karakter, ima drugi hadis, ajet ili hadis koji ga pojašnjavaju. Možda je ajet derogiran i tako dalje. من هيج القلب حتى ثار بركانا وفجر الروح إعصارا ونيرانا نام الخليون وارتاحت نفوسهم للذل وانتفض الشاهين عريانا للذل وأنت قضى الشاهين عريانا النصر في حسنه نستعد له